diumenge 8 de maig de 2011. de maig de 2011 i avui fem un nou monogràfic dedicat a Guatemala. Benvinguda, benvingut a Ones de Pau. populares que hacen la revolución. gràcies per venir a Contrabanda FM, gràcies per acceptar la invitació d'Ones de Pau i venir a col·laborar amb aquest programa. No, vosaltres per fer-lo. Molt bé. Bueno, ja han vingut diverses persones, diversos companys i companyes de l'Associació d'Amistat amb el poble de Guatemala i estic molt content doncs, eh, que tu també hagis vingut finalment. Ja tocava, no? <laughs> molt bé. Doncs avui farem un programa que, més que fer-lo sobre el poeta guatemalenc o Torrene Castillo, com ja vaig anunciar la setmana passada, el farem dedicat amb ell i inspirat amb ell. Llegirem algunes poesies, alguns poemes René Castillo i també farem doncs, un repàs així sobre la marxa de, del que és Guatemala avui en dia i també farem una mica el repàs d'aquest període de guerra interna que va durar més de 30 anys i podem imaginar el que significa això perquè aquí sabem molt bé el que és una guerra, vam tenir la Guerra Civil Espanyola de l'any 36 al 39, però van ser 3 anys només, imaginem-nos que significa més de 30 anys de guerra i, i el nivell de brutalitat i de genocidi al cap i a la fi, doncs com, com són els de, els de Guatemala. Tu vas ser a Guatemala, oi, fa, fa uns anys? Sí, jo he estat va, tres vegades i, i ojalà que torni aviat. Mm -hmm. Molt bé. Doncs anem a escoltar un àudio d'un personatge que segur que el coneixes i després eh, expliquem qui és i ens servirà per explicar una de les èpoques més sagnants y i més doncs, dures en quant a la repressió pel poble guatemalenc. Lo cierto del caso es que estamos en una guerra. Y en una guerra, lo que realmente sucede es que uno le tiene que imponer su voluntad a otro, al adversario. Eso es precisamente lo que es la guerra, imponer la voluntad a otro. Y nosotros hemos estado diciendo que Guatemala es maravillosa, que el paisaje, que su naturaleza no tiene comparación, pero que necesitamos un cambio. Y el cambio consiste precisamente en imponerle su voluntad a otro. Uh, senyor Efraín Ríos Mont deia imponer su voluntat a l'altre. Sí. Eh, per desgràcia, aquest és un dels personatges més tenebrosos de tota la, la història de Guatemala, que de fet des de l'any 54, eh, en què per intervenció de la CIA i dels Estats Units. Acaba l'únic període democràtic que hi va haver oportunitat de que aquest país tingués hi ha tota una successió de governs militars aquest eh, Ríos Mont és un dels pitjors eh, de fet des de l'any 80 fins a l'any 90 és l'època en, en què es produeixen els grans genocidis a Guatemala primer amb Mejia Victoris després amb, amb, amb Riesmont. Riesmont mm, encara està dins del sistema polític guatemalenc, a les últimes eleccions encara es va intentar presentar, cosa que al final no va aconseguir perquè ho impedeixen les lleis guatemalenques, tenen una cosa bona que és que si has fet un cop d'estat doncs no pots presentar-te unes eleccions democràtiques. Tot i així, el seu partit s'ha imposat a través de la seva filla, que sí que es va presentar, etc etc. A Espanya i en els països està denunciat per genocidi. Aquí hi ha un cas obert que varen presentar una sèrie d'organitzacions espanyoles, eh, juntament amb guatemalanques, que va arribar doncs, a ser acceptat i aquest senyor doncs, ara mateix estaria ell i altres doncs, en busca de captura si mai sortís del, del país. No? Uh mhm. -huh. Bé, podríem dir un altre nom per, per evidenciar encara més que aquesta tràgica guerra de crims contra la humanitat de més de, durant, de, de 30 anys que va acabar entre cometes amb els acords de pau del 96 també té a, eh, a altres doncs, butxins com a, el actualment diputat Otto Pérez Molina Otto que... Pérez Molina, és a dir, el, el que passa a Guatemala és que ens trobem que fins i tot quan comencen a, que és més o menys l'any 90 eh, 92, els primers governs semidemocràtics que són governs titelles, perquè es veu a darrere doncs, els, mm, tots els ministres són militars, el servei secret presidencial és una cosa absolutament tenebrosa, aquesta gent encara està manant i per tant se segueix presentant a les eleccions eh, de noms n'hi ha moltíssims eh, veiem de, és molt curiós el cas de l'exèrcit guatemalenc, perquè en altres països tens que hi ha una classe dominant que necessita un, un exèrcit que la protegeixi. Aquí l'exèrcit és la classe dominant. No? El banc, un dels bancs més importants de Guatemala és el Banco de l'Ejército. Mm, l'associació de governs militars ha estat contínua doncs des de l'any 54 eh, els podríem anar esmentant tots eh, el 54 doncs que acaba el primer Arbenz és derruptat per la, ja, primer Castelló Armes després el general Miguel Lideragoyas Fuentes Mm, després eh, Julio César eh, Montenegro, eh, després el coronel Arana, després el general Gil Laugerut, eh, etc etc etc. Després podríem arribar ja fins a mm, Mejía Víctores, Ríos Mont, eh, el general Aníbal Guevara, etc. I això dura fins a l'any eh, 1986, en què Benicio Cerezo guanya les eleccions en teoria aquí comença un procés democràtic mm, com dic totalment amb els militars a la sombra molt bé ara també per, per evidenciar que, en, que en aquesta màxima que l'absència de guerra no vol dir que no hi hagi violència eh, mm, mm, perdó, l'absència de guerra no vol dir que hi hagi pau sí. <laughs> i podem posar per exemple els primers règims, tu has fet la llista de, dels dictatorials, els militars i ara si repassem els democràtics entre cometes que els tinc aquí apuntats tenim que el, durant el, el primer mandat després dels acords de pau amb el president Arzú hi va haver-hi 12.000 morts per la violència estem parlant de períodes de govern de 4 anys amb la residència de Portillo, 14.000, amb la de Berger, 21.000 assassinats, i amb els de Colón, que és l'actual president de la República de Guatemala, doncs no disminueix, però sí que creix a un ritme mm, inferior a aquest doncs, nivell de violència que, que doncs, per posar un exemple concret, tenim que el gener del 2010, per exemple, segons el grup d'ajuda mútua, el GAM deia que va haver-hi 354 morts violentes en un mes. amb la multiplicació per 12, doncs, surten a més de 3.000 assassinats a l'any, i això doncs, és, és una bestiesa, i són estadístiques de guerra realment. Sí, no, i això és, eh, diguem, el cas de l'assassinat és la cosa més òbvia, que com aquí podem veure és exageradíssima, perquè a més, a, eh, a part de les xifres que existeixen i que són les reconegudes, no? hi ha totes les que no les que no s'han denunciat. No? A Guatemala hi ha un enorme percentatge de la població, per exemple, encara indocumentada, dins el que són zones indígenes i dins el que és, eh, sobretot, les dones. No? a molts nens no se'ls bateja, se'ls bateja molt tard perquè s'espera fins a 5 anys per assegurar-se que no han mort de gana etc. No? Ah, llavors, les xifres que realment eh, s'utilitzen mm, són bestials i al mateix temps simbòliques a tot el que hi ha al darrere. Eh, dins d'aquest període democràtic que tu mm, esmentaves, una altra persona, un altre personatge eh, tenim en compte Serrano Elias, que tot i sent eh, el president d'un govern suposadament democràtic, amb això no en va tenir prou, L'any 93 va intentar fer un autocop d'estat, va dissoldre les Corts, eh, va restringir totes les llibertats i, mm, per sort, la norma protesta popular internacional que va veu va parar i aquest senyor va haver de, de marxar, no? Mm. El, quan parlem de violència a Guatemala ja no, només voldria dir que els assassinats són la punta de l'iceberg, que hi ha una violència quotidiana de gent que es mor de gana eh, i, i, i de gent que no té cap dret no? Mm. Molt bé. Eh, anem a escoltar el primer poema d'Otorrene Castillo, que també ens parla doncs, de la seva època, que és eh, aquests inicis de la lluita armada, de la lluita popular i revolucionària a Guatemala per fer front a, a, tota, doncs, a tota aquesta repressió i aquesta manca de drets que especialment la població indígena doncs, patia. Guatemala, da la impunidad a la pau. Poema Doto René Castillo. Holocausto optimista. Qué terrible mi tiempo. Y sin embargo, fue mi tiempo. No lo impuse yo. Tan solo me tocó hundir mis pasos en su vientre y caminar con el fango hasta el alma, llenarme la cara de lodo, entubiarme la pupila con el agua sucia y marchar hacia la orilla futura dejando una huella horripilante que hederá para todos los tiempos. Y sin embargo fue mi tiempo, postolento, perruno, horrendo, creado por el lobo, en verdad, sufrido por el hombre, a verdad destruido con odio y muerte, en nombre del amor y la vida. Qué terrible mi tiempo. Y sin embargo, fue mi tiempo. Hombres del futuro, cuando penséis en nuestro tiempo, no penséis en los hombres, pensad en las bestias, que fuimos mordiéndonos, adentelladas homicidas, los pedazos de alma que tuvimos. Pero pensad también que en este combate entre animales, se murieron las bestias para todos los siglos y nació el hombre, lo único bueno de mi tiempo. Y que en medio de todo, algunos vimos, llenos de telarañas y de polvo genéstico, cómo el hombre fue venciendo a la bestia y cómo el futuro se acercaba con una estrella en los cabellos cuando moría la bestia bajo el peso del hombre. Doncs eh, aquest era el poema Holocausto optimista del poeta guatemalenc Otto René Castillo. Com hem dit al principi del de, programa, avui dedicarem aquest monogràfic a aquest poeta, a Otto René Castillo, i també ens inspirarem amb ell i les seves paraules doncs, ja descriuen aquesta època que li va tocar viure. Ell viuria els primers anys de la guerra interna, Ara també matisarem això de, de guerra interna perquè va tenir una ingerència estrangera doncs, prou clara amb, amb el cop d'estat eh, a través de, dels serveis de, de la CIA dels Estats Units i doncs, la seva intervenció militar directa també. Però ara en, ens interessa més apuntar alguna dada sobre autor René Castillo, ja ho vam dir la setmana passada també, ho tornem a repetir, que va morir el 23 de març de 1967 i que va ser doncs, una mort realment brutal perquè després de ser ferit en combat, ja que ell formava part de, de l'EGP, l'exèrcit guerrer dels pobres i de la guerrilla, que després doncs, ja explicarem com es va unificar, eh, els diferents grups guerrillers i el van capturar mm, les forces antiguerrilles del govern guatemalenc juntament amb la, amb la seva companya Nora Paiz i va ser conduït a la base militar de Zacapa i després de ser torturat i, i mutilat, bueno, els dos, després de ser torturats i mutilats, van ser cremats vius el 23 de març de 1967, com deia. Ens deixaria un missatge pues, mm, que avui comentarem també, i és que deia que l'únic camí verdader, veritable, lliberador pel poble és el camí de la lluita armada popular. Bueno, Anna, en... no, no sé si vols afegir alguna dada, dada més biogràfica, però després m'agradarà que ens comentis quina és la teva opinió de, respecte doncs, a aquest poeta que no és l'únic que, que es va unir al Front Popular armat per, per defensar doncs, tots els seus drets i, i, Com vulgui, i això. puc comentar o si vols, eh, si vols que ho digui ara, doncs... Mm. eh, és evident que la integració de, de Torrent Castillo a la lluita popular que s'estava portant en aquell temps ve molt marcada pel fet de que ell va néixer just una mica abans de que es produís eh, el període revolucionari que parlàvem abans, de 1944 fins a 1954. És el que ell coneix en la seva mm, primera joventut, sent molt jove, mm, els intents que va haver de fer una reforma agrària, eh, de nacionalitzar eh, el 83% de les terres mm, que tenia la United Fruit Company, eh, la introducció ja de les mineres del níquel, grans monopolis transnacionals, etc quan cau aquest intent mínimament democràtic de, de, de posar el país al dia mm, és quan a Torrent Castillo eh, als 18 anys eh, comença ja tota una trajectòria de, de, de persona militant però també sobretot de poeta és a dir, mm, l'any 1955 amb menys de 20 anys ja obté el Premi Centroamericà de Poesia de la, de la Universitat del Salvador el 56 al Premi Autònom i el 58 al Fidelio Salazar de la Universitat de San Carlos de Guatemala. El 57 obté el Premi Internacional de Poesia atorgat per la Federació Mundial de Joventuts Democràtiques, etc etc. No? Estudia també a eh, Alemanya Democràtica eh, cinema i torna a Guatemala perquè pretén, el que pretén és fer tota la documentació filmada del que és la lluita eh, de la guerrilla en aquell moment. Això ja no és mm, possible perquè directament s'integra ja com a, com a combatent i després uh -huh. eh, mort, com ha explicat en terribles circumstàncies, el Jordi. Uh mm-hmm. -huh. Molt bé. Jo aquesta informació que, que he compartit ara, de la seva biografia, bueno, és un fragment de, de la introducció d'aquest quadern de Guatemala, número 3, que està publicat a l'agost del 2004 per l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala. Tota aquesta informació la trobareu a, al web i al blog de l'associació, que us doncs, ho anirem repetint, però amb el nom doncs, ja ho trobareu, que té informació prou interessant, com els quetzals, que des de fa més de 20 anys doncs, es publiquen. Només ho apunto perquè mm, doncs, no vull oblidar-me després que tu doncs, ets una mica la coordinadora d'aquesta publicació, el quetzal, que des de fa 20 anys doncs, intenta fer difusió, de la realitat de Guatemala. Però abans d'entrar en això, Anna, per, per no juntar coses, eh, bueno, hem de, sobretot haig de fer un altre, haig de remarcar un altre missatge, i és que estem parlant dels anys 50 i 60, però clar, això és, eh, és a l'inici d'una guerra que durarà 30 anys i per tant, mm, clar, podríem estar parlant dels anys 80, o dels anys 90 inclús ja he dit les estadístiques de guerra actual entre cometes estadístiques de guerra perquè és una guerra social i per tant la violència estructural es manté i és important saber aquests orígens si vols per, per que la gent sàpiga amb més detall que és la United Fruit Company que, que has comentat eh, i tornem a Autorreni Castillo després, poso un, un jingle que contrasta una mica amb, amb el que és doncs, la música de la poesia, oi? És un, una música comercial, això vol dir el jingle, per un anunci de televisió, precisament de la United Fruit Company. I això es devia emetre doncs, als anys 50 i ara mateix ho, us ho poso i ho escoltem. song about banana. Bé, doncs eh, aquest jingle tan, tan agut i que ens podem imaginar doncs, les dones disfressades potser doncs, de, vés a saber si salseres o caribenyes i, i venent doncs, a eh, la, la marca de, de la United Fruit Company que era doncs, a, eh, el monopoli que tenia aquesta companyia a Centroamèrica per l'explotació de, de bananos i per tant doncs, d'aquest doncs, element com és el potassi eh, tan important per l'alimentació i doncs, bueno, és un exemple d'explotació i de vincles molt directes, com podem matisar després, entre la CIA i els, els que són els presidents i, i els amos de les multinacionals, com la United Fruit Company. Sí, el que, el que és molt curiós és que si mirem eh, quines són les causes no, que varen portar tant el cop d'estat eh, aquest, recolzat pels Estats Units, com eh, a la posterior opció per la guerrilla del poble guatemalenc, trobarem que les causes encara hi són ara. És a dir, el que es va debatre amb els governs progressistes d'Arevalo eh, i Arbenz era reforma agrària, transnacionals i control de miner -huh. Això encara hi és exactament ara. No? Eh, quan els mínims intents de resoldre-ho fracassen, s'obre un període de, de terror i fracassen directament impulsats per la CIA. Vull dir, això ho ha reconegut el mateix govern eh, nord-americà, està en els seus eh, documents, va haver una invasió armada mm, per aire, eh, directament des d'Honduras, no és cap secret. Vull dir, això, els mateixos papers ho podeu trobar a internet, ara està per tot arreu. No? Uh -huh. eh, això va obrir un període de terror Eh, que ja va començar als anys 60, que és quan es van començar a crear els primers grups paramilitars i els primers esquadrons de la mort. Eh, moltes vegades s'ha parlat de Guatemala com del mm, experiment previ a lo que van ser les intervencions posteriors dels Estats Units amb els altres països. És a dir, on es van fer experiments amb Napalm, on es van fer... A Guatemala no hi havia, no hi ha hagut mai presoners polítics, simplement hi ha tombes clandestines, mai hi ha hagut presoners. Eh, mm, amb algunes dades, a més, eh, mm, podríem parlar de grups que es van crear immediatament, l'any 66 la Mano Blanca, el Ojo por Ojo, eh, mm, etc. No? d'aquí no se'n va escapar ningú, vull dir, una part molt colpejada va ser tota la població indígena, però tenim, per exemple, des del març del 66, pocs dies abans de les eleccions, 28 intel·lectuals, líderes sindicals, eh, van ser executats per un, per un de d'afusellament, directament. El gener del 68 es va trobar el cos de la que era Miss Guatemala, simplement perquè mm, simpatitzava amb l'esquerra, eh, etc. No? Eh, molts crítics dels contractes amb l'Ucarex Mival, la companyia del níquel, que ara podríem parlar doncs, de, de les hidroelèctriques o de les mines a cel obert, eh, a la segona també part... va ser assassinat, etc etc etc. no? Obre una època de terror que això porta a l'alçament mm, massiu de la guerrilla, que després podem parlar. Val, a la segona part del programa, o l'última mitja hora, parlarem doncs, de tots aquests projectes eh, miners, eh, d'hidroelèctriques, els megaprojectes, com es coneixen inclús els monocultius, però mm, també eh, eh, haig de recordar que hi han fet molts monogràfics i que al bloc de, del programa que editem sobre Guatemala doncs, es poden trobar tots aquests programes especials de les diferents doncs, multinacionals que estan doncs, explotant eh, amb impunitat i, i, i sent còmplices doncs, de, del govern repressor eh, en aquest, eh, a la República de Guatemala. Aleshores, per, per no perdre el fil, a veure, en, encara no m'has comentat el, el que penses tu d'aquest poeta que decideix agafar les armes, que no és l'únic? Sí, no, jo penso que en aquest moment és una opció que es plantegen mm, no només una gran part de la, de la població pobra guatemalenca, sinó una gran part de la intel·lectualitat guatemalenca. Eh, dins el que són, els, per exemple, el primer, la primera resposta eh, ja de, del cement armat, es produeix bastant aviat, es produeix l'any 62. Són dos joves militars, eh, Ion Sosa i, i, i... Ja me'n recordaré ja després, ja els el diré. Eh, ells són militars en aquell moment, s'alcen amb armes amb el que es va ser el moviment 13 d'octubre. Aquest moviment fracassa, però mm, dona peu a que es comenci el que van ser les FAR, les Forces Armades Revolucionàries. Pocs anys després, el 69, eh, se organitza també l'Organització mm, Revolucionària del Pueblo en Armes, ORPA, el 72 entren des de Mèxic les forces revolucionàries de l'Ejército Guerrillero de los Pobres, i a tot això s'hi afegeix el que seria el Partit Guatemalenc del Treball. Això és molt resumit perquè dins d'això hi ha els seus més i els seus menys. Mm, Turcios Lima, perdó. Era Sosa i Turcios Lima, els dos primers militars molt joves que van intentar aquesta primera resposta. No? Al llarg d'aquests mm, menys de 10 anys arribem a l'any 82 en què totes aquestes forces s'unifiquen en el que seria la Unitat eh, Revolucionària Nacional Guatemalteca, la URNG, que segurament tots ja heu sentit a parlar-ne. Això significa que des del principis dels anys 60 fins a l'any 96 en què s'assigna la pau, estem parlant de quatre generacions o cinc de guatemalencs que viuen en situació de guerra eh, a Guatemala i que no han conegut en moltes zones mai un estat de pau. No? S'està parlant doncs, de les grans un milió de desplaçats interns, 400 aldees arrasades, eh, tot el que varen ser la marxa de, mm, dels refugiats a Mèxic, etc etc etc etc. Bé, val la pena recordar doncs, quines són aquestes xifres eh, a partir de l'any 96 quan es signen els acords de pau eh, on es desmobilitza la guerrilla, la URNG es calcula després dels diferents informes oficials, també doncs, a, avalats per Nacions Unides, amb signatures com la de l'any 96 a Madrid mateix, per fer la desmobilització de la URNG, i es calcula que són més de 200.000 persones mortes per la violència, més de 40.000 desapareguts forçats i més d'un milió i mig de desplaçats forçats també, que això doncs, són xifres molt grans si tenim en compte la proporció de la població, que són, en aquella època no arribava ni a 11 milions d'habitants. Exacte, no arriba, és a dir, una miqueta més gran que Catalunya i mireu de quines xifres parlem, no? Mm -hmm. Si et sembla, escoltem una música d'aquests cassets que, que m'has deixat, que són autèntics documents sonors històrics, de, de la ràdio de la Voz Popular, que, que és el que hem escoltat al principi del programa. En aquest cas és una cançó que ens explica també una mica la història, la, la història de Guatemala, i després entrem en més coses. Mm -hmm. Thank you. Krishna vecinos pidieron que se esperara. La noche del 31 de enero de 1980 fue para muchos españoles el descubrimiento de un pequeño país centroamericano, Guatemala, al que casi nunca se le había prestado atención en los medios de comunicación españoles, a no ser en el momento del trágico terremoto que provocó una devastación cuya huella perduró décadas a pesar de que la tragedia política llevaba años instalada en el hermoso país, solo los muy interesados en Latinoamérica sabían de la barbarie que padecía el pueblo guatemalteco, provocada por gobiernos militaristas con el apoyo de la oligarquía terrateniente, barbarie que se cebaba de manera muy especial en las clases populares y más concretamente en el campesinado, mayoritariamente indígena. Hacia las 8 de la tarde de aquel día 31 de enero de 1980 comenzaron a llegar noticias de la ocupación de la Embajada Española en Guatemala. Noticias confusas que, sin embargo, alertaron a muchos, tanto a los que estaban al corriente de la realidad del país como a esa inmensa mayoría que lo ignoraba. En un principio, muchos enfocaron el asunto como una agresión a España, pero en muy pocas horas cambió el panorama, especialmente cuando las noticias hablaban ya de una masacre vergonzosa violentando el Pacto de Viena sobre la inviolabilidad de las embajadas, a pesar de la decidida intervención del embajador Máximo Cajal a favor de los pacíficos ocupantes y del gobierno de UCB para impedir que las fuerzas del orden guatemaltecas invadieran la embajada. Todo resultó inútil. La policía, los militares y los paramilitares entraron a fuego. Se habla de imágenes con lanzallamas de fabricación israelí en manos de algún asaltante y ardieron en menos de tres minutos una treintena de personas, entre ellos miembros del cuerpo diplomático y Eduardo Cáceres Lenhoff, ex vicepresidente de Guatemala entre 1970 y 1974 y el ex ministro de Relaciones Exteriores Adolfo Molina Orantes. De la quema pudo escapar el embajador que se convertiría en un testigo molesto y que padeció dos intentos de asesinato en el hospital en el que se recuperaba y a la embajada norteamericana, donde se refugió con ayuda de miembros de otras embajadas latinoamericanas. Otro testigo salvado de la quema, el campesino maya Gregorio Yujá, corrió peor suerte y fue secuestrado en el hospital asesinado posteriormente. Afortunadamente, Máximo Cajal sobrevivió y fue, y es, y será el testigo más directo de los hechos. ¿Qué había ocurrido para que un numeroso grupo de veintitantos guatemaltecos, campesinos, un obrero, miembros del Comité de Unidad Campesina, el CUC y estudiantes se decidieran a ocupar pacíficamente la embajada española. Simplemente reclamar la atención del mundo sobre el asesinato de siete campesinos y denunciar la realidad del país y el genocidio a que estaba sometido el campesinado, especialmente en la región del Quiché. Su ocupación fue pacífica y no pretendían más que permanecer allí para reclamar la atención del mundo informativo, tanto nacional como exterior. El embajador así lo entendió. Había alimentos suficientes para aguantar varios días y todo podía resolverse de forma pacífica por la vía de la negociación. Querían que Máximo Cajal sirviera de intermediario. A las cuatro horas de la pacífica ocupación, las tropas, en contra de la opinión del embajador y del gobierno español, invadieron la legación diplomática con el resultado conocido por todos de 36 fallecidos entre ocupantes, visitantes y trabajadores de la embajada. La reacción del gobierno español fue inmediata. Ruptura de relaciones diplomáticas, la primera vez que eso tenía lugar con un país hispano, y exigencia a los dictadores guatemaltecos de resarcimiento a las víctimas. La violencia del gobierno guatemalteco fue a partir de aquel momento más dura, si cabe, cebándose especialmente en las tierras del Quiche, donde campesinos, población en general y el clero sufrieron los momentos más duros de la represión, asediando incluso al obispo. En una campaña en una campaña militar murieron asesinados tres sacerdotes españoles que desempeñaban su labor pastoral en parroquias quichés y se acusó a españoles que trabajaban en Guatemala entre el pueblo y con el movimiento popular. Para ese momento, Guatemala ocupaba ya con cierta frecuencia páginas en los diarios y minutos en radio y televisión. Muchos españoles descubrimos la tragedia del pueblo guatemalteco, que iba mucho más allá del asalto a nuestra embajada y la muerte de casi 40 personas. Nos enterábamos de la quema de aldeas, del genocidio mayor conocido en América Latina. Deixem currar currapater així. Subraiem El genocidio mayor conocido en América Latina. Del Exilio de centenares de miles de personas, de un millón de desplazados forzados internos, de las desapariciones de gentes, de todos los estamentos sociales concienciados, campesinos, sindicalistas, estudiantes, profesionales. La justicia tan ansiada sigue siendo una insatisfecha aspiración de los guatemaltecos. Los asesinos y responsables del asalto a la embajada siguen sin cargos, pero lo mismo ocurre con todos los tiranos que ha padecido el país. Y aún hoy padece porque la, la esperada paz, firmada en los pactos de l'any 1996, doncs no ha arribat, com ja hem comentat, i també recordaré una vegada més amb aquests 12.000 assassinats durant la presidència d'Arsu, estic parlant ja de, després de l'any 96, 14.000 durant el govern de Portillo, 21.000 durant el govern de Berger i doncs, no disminueix en l'actual govern de Colom. Aquestes són xifres que s'han de dividir per 4, que són els anys que dura aquests governs. Bé, mm, l'hagués pogut sintetitzar una miqueta més aquest text, però jo crec que va bé per, per resumir-ho. Què, què et suggereix, què et fa recordar, què, què vols comentar respecte doncs, a aquesta data històrica del 31 de gener de 1980? Home, és una mm, data que una mica va posar Guatemala en el mapa, pel que fa a Espanya eh, va ser una cosa molt impactant i de cop tothom es va adonar de que darrere els 30 mm, i pico persones que havien estat cremades vives dins de l'ambaixada perquè van, van morir cremades vives hi havia tota una realitat és a dir, hi havia els camperols eh, que estaven denunciant les enormes matances que hi havia el Quixer, que hi havia l'Iscan que hi havia el Petén, que hi havia Sant Marcos eh, tota la, mm, la manca de solució al problema de terres la pobresa que s'incrementava eh, l'aparició dels esquadrons de la mort, els grans desplaçaments cap a les zones urbanes, etc. Clar, com sempre, mm, passat el moment, eh, una mica Guatemala va quedar amb l'oblit no? i ha estat sempre un país mm, bastant silenciat pels mitjans de comunicació, menys mal que n'hi ha que, que sí que li presten una mica d'atenció. No? Però hem d'esperar gairebé a que passi un altre fet tan històric com el que sigui Rigobert de Vinxú, Nobel de la Pau, perquè Guatemala Guatemala torni a passar a primera pàgina en els mitjans eh, de comunicació. No? Entremig, mm, hi ha volums, 11 volums, no? eh, sobre les matances eh, elaborats per, el, per la, el, l'arzobispado de Guatemala, en l'informe històric, el REME, són 11 volums. Mm, qui ho vulgui anar a mirar documenta mm, tots aquests anys de repressió, no? Sí, la, la Memòries del Silenci, o potser també l'altre la, informe de la comissió. Hi ha Les matances de la selva, de Ricardo Falla, un altre capellà espanyol, eh, és a dir, està documentadíssim, no? Són documents oficials... Són documents oficials. Que ara haurien d'ajudar a la reconciliació, a, a que es fessin doncs, efectius aquests acords de pau que van doncs, en paral·lel amb aquests informes i, a, eh, per exemple, l'associació HIJOS, que està a Guatemala, Argentina i, i altres països que han viscut doncs, dictadures, diuen ni olvido ni perdón, mm, i per tant la reconciliació sabem que és molt difícil quan s'han viscut situacions doncs, eh, de, de tanta barbaria com, com, com la guerra de, de Guatemala aleshores aquest és un punt doncs, que, que, que, que s'ha de destacar no? i l'altre és el paral·lelisme que mm, jo sempre intento fer salvant totes les distàncies amb, amb Espanya. Aquests documents històrics que ens estem referint, ara i que documenten molt bé doncs, totes aquestes morts que per cert doncs, eh, diuen que en, en més d'un 80% doncs, van ser eh, contra la població indígena, que a Guatemala recordem que és el país de Llatinoamèrica amb més població indígena en proporció a la seva població total, que també és, doncs, és important de destacar, i més del 80% de totes aquestes morts, ja hem dit, més de 200.000 eh, morts assassinats doncs, van ser població maia, després també tenim els garífones, que són d'origen africà, i els xinca, doncs, que realment mm, hi ha molts, molts, molts poquets, moltes eh, poquetes poblacions. Aleshores, tornem a aquests documents. Espanya va fer una, una llei de punt i final i no s'ha no estudiat ni, ni s'ha catalogat res oficialment. Tenim aquesta llei de memòria històrica, que és molt discutible. També eh, el programa doncs, vam entrevistar uh, com es diu l'advocat de l'associació eh, mm, bueno mm, després ho direm <laughs> bueno, també tampoc em surt eh, que, que, que va fer aquell escrit del eh, diputadors delinqüentes que això també serà un altre tema Uh, no vull juntar masses coses perquè després ens perdem, però sí que uh, hem, de, hem de destacar això, no? que aquí la llei de memòria històrica doncs, uh, tindria molt a envejar aquests um, acords de pau que no es compleixen però que es van, es van escriure, que potser són més suggerències que eh, lleis pràctiques i, i normes, però anem a, anem a, aquest, a, a això que apuntava com és possible que a Espanya no es fessin aquests documents i, en tot cas, eh, expliquem el cas de Guatemala per, perquè serveixi com a exemple. Bé, a Espanya no es van fer mm, per una, per una raó òbvia que es va, van guanyar, va guanyar Franco, es va haver 40 anys de dictadura i aquí no es va escriure res de res. Eh, quan arriba la democràcia, mm, quin interès hi ha a dir que el 90 o el 80% dels senyors que són diputats de la democràcia han estat implicats en un règim anterior. O vas veient les mateixes famílies qui pot parlar del senyor Fraga Iriberne, o del seu pare o del seu cunyat o del seu avi no? És dir, no hi ha cap interès perquè, a més, i això és una cosa que es reprodueix en tots els casos en què s'ha arribat a, amnisties, a lleis de final, a reconciliacions, a tots els països, mm, és, és clau. És a dir, la reconciliació s'ha de fer sense que se jutgi els culpables, perquè aquests culpables encara estan en el poder, en els casos. El cas de Guatemala és, és clau. No? Eh, com et pots reconciliar amb la persona mm, que ha fet les grans matances que ha fet i que segueix sent general de l'exèrcit del teu país. Com et pots reconciliar quan no hi ha hagut un reconeixement de les culpes? Mm. I això s'ha buscat a tot arreu. Aquí a Espanya ho tenim amb la impossibilitat gairebé d'obrir totes les tombes clandestines que se sap que encara hi ha des de la guerra s'han fet una sèrie de lleis perquè fos pràcticament impossible obrir-les o bé un cop obertes utilitzar, -les com, utilitzar les restes que es trobessin com a proves. Uh mm-hmm. -huh. Doncs en el, el cas de, de les fosses, mm, on hi ha doncs, les persones desaparegudes forçades, mortes per la violència doncs, dels règims dictatorials, el, dels paramilitars i d'aquestes forces doncs, contrainsurgents d'Estats Units, i etc. Això està localitzat a Guatemala i també, tot i que la persecució és gran contra el grup, per exemple, de... Antropòlegs forenses, eh, forenses. hijos, hi ha moltes organitzacions populars. La gent sap on són aquestes tombes, no? Uh mhm. -huh. I per tant, quan es pot, es van a desenterrar a vegades s'aconsegueix verificar les restes i a vegades no. En tot cas, el fet que la gent pensi que ha recuperat els seus éssers estimats, com a mínim posa, això sí, un punt final a una búsqueda d'anys i anys, no? L'altra cosa és les responsabilitats polítiques que s'haurien d'exigir després d'això i que evidentment no s'exigeixen. Mhm. Mm -hmm. mm, Destacants, eh, Anna, abans de, fer una, de posar un altre tema musical, un altre document sonor d'aquests, eh, destacants el que vas viure tu d'alguna manera, què, què, és, que és el que vas veure a Guatemala, com recordes aquella Guatemala del final ja de la guerra abans dels acords de pau de l'any 96? Mm, home, eh, jo vaig estar a Guatemala sobre tres, tres cops durant els anys 90, eh, el moment immediatament anterior a la signatura de la pau, a Guatemala era un moment mm, de molta expectativa i d'un cert desencant, tot cal dir-ho, perquè hi havia qui pensava que més de 30 anys o 36 anys doncs, de lluita armada, haver d'arribar a signar la pau era una mica trist. Eh, cal dir que nosaltres mai ho hem interpretat com una derrota d'aquesta lluita, vull dir, 36 anys d'aguantar eh, un enfrontament armat amb el que era l'exèrcit més poderós, més ric i que necessitava menys suport mm, econòmic extern perquè ja el tenia ell mateix d'Amèrica Llatina diguem, haver acabat amb, amb un no amb un empat, perquè més se'ls va obligar a signar uns acords de pau substantius que depenia de que s'honoressin el que a posteriori hi hagués una voluntat política del govern i prou força per part de les organitzacions populars per fer-los complir. Això és el que ha fallat. Mm, evidentment el dia de la signatura dels acords de pau era un sentiment agradós festa al carrer eh, tristesa dins del Palau Nacional pels que vam ser assistents no? mm. Jo me'n recordo quan, quan vaig tornar a, aquí a Espanya després de passar doncs, eh, un, un any a, eh, a Chiapas i a Guatemala que vaig venir amb l'últim grup si no recordo malament crec que sí que ha sigut l'últim grup de testimonis de, eh, maia que venien a, a declarar en aquest cas que, per genocidi, que no és un judici encara perquè estem en, en les fases inicials i com hem dit doncs, la, la justícia universal ha fet un retrocés important amb aquestes lleis aquí a Espanya que ho limiten molt per interessos internacionals i de molts tipus econòmics aleshores amb, amb aquest grup de testimonis jo me'n recordo que vam estar diversos dies per Madrid i un eh, em deia que havia hagut de canviar de casa més de 100 vegades en, en un any per exemple i això eh, es referia doncs, a les comunitats populars en, re, en resistència, les CPRs, que realment doncs, era un èxode pel bosc, on podies plantar el blat de, el blat de moro que diem aquí, el maïs, per, però quan et creixia tal, te'l bombardejaven o, o te'l segaven, te'l cremaven, havies de canviar, i és una fugida constant que mm, potser un, un infant doncs, podia estar 20 anys mm, o als 36 anys de, de guerra doncs, vivint aquesta aquest èxode per la selva i pels, pels llocs més amagats on realment doncs, la contrainsurgència i l'exèrcit no arribava. No? Era una persona, això ja és més personal, que dormia vestida. Una persona que dorm vestida perquè està acostumada a, a la mínima, al mínim soroll, aixecar-se i fotre el cap. No? I, I són traumes que s'arrosseguen i, per tant, aquí tornem al tema de la reconciliació i lo difícil que és oblidar i encara més perdonar quan, quan no es fa justícia, oi? Aquests eren els testimonis de, de aquest procés judicial que, que tenim poques esperances però que, que és un camí no? Mm, que es pot creure o no però és un camí eh... oh, com a mínim s'ha de provar Vull dir, el que té clar el senyor Rios Mont i el que té clar una sèrie d'altra gent és que si surten de Guatemala seran detinguts per tant eh, allà es queden. Mm -hmm. El que hi ha d'haver una mica de consciència és que ja no hi ha l'absoluta impunitat que, que, que hi havia abans, ja, i que ha costat molt, i que aquests judicis internacionals moltes vegades tenen el seu bon punt d'hipocresia, no? perquè es jutja qui convé i aquí, convé, aquí no convé no. Uh mhm. -huh. Això ho hem vist tots. Mm, però bueno, aquí està, ja no és tan fàcil com abans. Uh mhm. -huh. Molt bé. Eh, Comenta'ns uh, algun detall més abans d'escoltar el... com es diu? La Lila i la Camet, eh, és que no tinc aquí el caset i no m'he apuntat, com es Kim diu? Lalat. Això, Kim moltes Lalat. gràcies Anna Kim, Lalat, abans d'escoltar aquest tema d'aquesta cantant, Kim Lalat és un grup, eh? No... Ah, és el Kim grup. Lalat és el nom del grup vale, perfecte mm, Comenta'ns alguna cosa més, perquè aquest tema es diu Pàtria Verde, que ens explica doncs, eh, com és aquesta Guatemala, però algun detall més de, per, per seguir evolucionant una miqueta abans d'aquests acords de pau. Eh, home, eh, i és el que et comentava, l'expectativa que hi havia, hi havia molta... Un, dels grans, un dels grans temes, per exemple, de la signatura dels acords de pau va ser la desmilitarització de la, de la guerrilla i la integració de la gent combatent a la societat eh, civil. Eh, aquí mm, pràcticament no es va comptar amb cap recurs, mm, eh, no hi va haver cap mm, garantia de res, eh, hi havia tot el que era també com es resolia el problema de les PAC, el que eren les patrulles d'autodefensa civil, que eren la part contrària, no? és a dir, la gent eh, civil de les comunitats que durant anys l'exèrcit havia utilitzat com a força de xoc contra la guerrilla, eren més d'un milió de, de, de patrullers civils, mm, alguns forçats, molts que ja hi havien trobat el gust, o que, o que simplement eh, havien trobat per aquí una manera de guanyar-se la vida o de tenir un cert poder dins de la seva àrea perquè estem parlant d'un milió de persones que en el moment en què se signa, signa la pau eh, en algun lloc han d'anar uh, pel que fa als desmobilitzats de la guerrilla van tenir molt poquet mm, suport i molta poqueta sortida pel que fa a l'ESPAC eh, uh, van ser instrumentalitzades pels posteriors governs de, de dreta, per molt democràtics que fossin, van reclamar eh, indemnitzacions i les estan aconseguint cosa mm. que evidentment ha donat un milió de vots des dels governs de dretes que els han concedit aquesta indemnització per haver estat mm, butxins del seu propi poble no? Mm-hmm. Molt bé, aquí hi ha unes lleis que tampoc hi entrarem perquè és complexa a nivell legal però sí que hi ha unes lleis de resarcimiento que es diu amb distribució de terres amb ajudes econòmiques per les víctimes i, i realment les PAC, les patrulles d'autodefensa civil doncs van ser víctimes doblement, no? moltes perquè eren forçats i, i estaven obligats a matar el, els seus doncs, veïns, germans, germanes, com vam exemplaritzar amb el monogràfic Dones de Pau dedicat a les guerres de l'aigua, amb el cas de Rio Negro, que és potser doncs, un, un dels, dels més doncs, eh, crus doncs, per, per l'assassinat de nens i l'esclavitud dels nens que van sobreviure, no? que és encara pitjor que, que l'ESPAC. T'anava a comentar només si, si vas visitar alguna aldea modelo que avui en dia no. encara segueixen funcionant. No. L'aldea modelo també és un exemple de... L'aldea modelo que es, es va aplicar posteriorment a, a Vietnam no? i que es va mm, utilitzar posteriorment a, a llocs eh, que era aquest, eh, desarrelar la població del lloc on havia de ser, eh, posar-los en una aldea, que era un lloc de treball, mm, generalment produint algo que no tenia res a veure amb la seva pròpia agricultura, eh, en un lloc tancat i eh, sota el control de l'exèrcit. No? Això és el que eren aquestes aldees modelos, eh, igual que hi havia els polos de desarrollo, que també eren molt similars, etc i que es varen anar... Eren formes de desarticular el que era el teixit social de les comunitats indígenes. I que, mm. sí. Ca canviant totalment a, a la forma de viure i... I l'educació la... geogràfica, mm. traient els homes doncs, de les comunitats, deixant-hi eh, les dones i els, la gent molt gran, etc. No? Ah, abans d'escoltar el tema aquest de Kim Lalat, recorda'ns quina és la distribució actual de les terres, perquè també veurem que... No, no, jo és que no tinc el percentatge, és igual, podem d'aproximat perquè a, a unes de Pau també vam, vam entrevistar l'Aparicio Pérez, un dels dirigents del CUC, del Comitè d'Unida Campesina, i ens ho explica molt bé, vaig a dir aquest blog del programa perquè no l'he dit encara. Eh, onesdepau guatemala.blogspot.com onesdepau guatemala.blogspot.com però sí que pot ser que el 20% de la població tingui més del 80% de les sí. terres? Eh, sí, sí, i fins i tot menys. És a dir, jo no sé si ara és el 20%, en els anys 80 era el 12%. Hi havia 12 eh, famílies clau eh, que tenien eh, més o menys aquest percentatge que tu has dit i que a més moltes d'aquestes terres ni tan sols eh, es conreen ni se les utilitza mm -hmm. no? sí, sí, això és, això és, hi ha aquesta distribució bestial cosa que fa, eh, és molt difícil de resoldre perquè un dels acords de pau que mai s'ha complert era per començar l'elaboració d'un cadastre de propietat de les terres, és a dir, quines eren les terres comunals, quines eren les terres que van ser robades directament a les comunitats, quines són les petites propietats, quines són les que pertanyen a hisendes, mm, com s'han legalitzat. No? Un, un dels grans propòsits de la política de terra resada va ser cremar eh, els arxius que llavors eren a les parròquies i a les esglésies, els arxius d'identitat i els arxius de propietats de les terres. No? Mm -hmm. Aquí, aquí un dels grans problemes a resoldre sobre la propietat. Molt bé. Quim Lalat i continuem a Ones de Pau. Som a Contraband FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. També ens pots escoltar per internet a www.contrabanda.org. continuem a Ones de Pau. Som en directe avui dia 8 de maig del 2011 amb l'Anna de l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala fent aquest monogràfic dedicat, inspirat al poeta guatemalenc Otto René Castillo. Doncs eh, això que sona és el grup Kim Lalat. Són uns cassets que ens ha portat l'Anna i, i que ens ajuden també a ubicar-nos en aquesta època, és aquesta música doncs, amb aquest so antic, i, i ens parla de Pàtria Verde. Sin parar, pelos, brazos, ramas, pies, raíces, ojos, hojas, allá y verde. Doncs Guatemala, aquesta pàtria verde, un, un país que té costa a l'oceà Atlàntic, també a l'oceà Pacífic, que es troba limítrofe amb Mèxic, a l'estat de Chiapas, a l'oest, i a l'estat de Yucatán, a la península del Yucatán, al nord. Per l'est, a Belize, també una zona que havia correspost al país de Guatemala, però que després, doncs, a, amb tot el que són els processos de colonització i neocolonització, Anglaterra doncs, va posar la seva doncs, força per quedar-se'l, tot i que és una república independent, també Belize, i tenim eh, més cap al sud a Honduras, que, com en recordava l'Anna abans, va ser des d'on es va eh, fer aquesta intervenció dels Estats Units amb aquest cop d'estat, de, tot i que doncs, eh, hi havia doncs, eh, militars guatemalencs al cop d'estat de la CIA per mantenir els seus interessos multinacionals i inclús amb eh, curioses <laughs> relacions familiars entre l'antic cap de la CIA d'aquella època i el president de United Fruit Company. En fi, això ja ho hem explicat i, i també doncs, eh, no entrarem en detalls ara, però eh, sí que doncs, eh, s'ha doncs, de recordar eh, aquesta situació geogràfica i també doncs, aquests països veïns com Honduras, actualment doncs, eh, amb un govern que és fruit d'un cop d'estat com el que va haver-hi el 2009, ja va ser, que va passar el temps volant i ja s'ha oblidat i bueno, això va ser un cop d'estat doncs, realment molt ben orquestrat i així estan les coses, tot i que l'Assemblea Constituent Popular està prevista doncs, que el juny tingui el seu efecte, ja en parlarem també, i evidentment des d'aquí també hem de parlar de Mèxic, avui, eh, dia 8 de maig, o no sé si demà, crec que sí que és avui mateix, doncs hi ha manifestacions no només a, aquí a Espanya, sinó a, eh, a, a, a la República Mexicana, mm, per tots aquests morts degut a la guerra del narcotràfic que doncs, eh, tenen xifres altíssimes i que també és una de les causes d'aquesta violència estructural. S'ha de tenir en compte també que Guatemala i Mèxic estan doncs, dins de, de les mateixes polítiques dels Estats Units i que la frontera dels Estats Units actualment no només és Mèxic, sinó també és Guatemala per tot el flux doncs, de, de població que, que ve de Llatinoamèrica cap a eh, Nord-Amèrica per buscar-se la feina. Guatemala, de la impunitat a la pau. Seguim, eh, després de fer aquest, aquest repàs de la guerra interna de Guatemala, més de 30 anys, ben bé 36 anys, des dels anys 60 fins a l'any 96, que signen els acords de pau, uns acords de pago que no es compleixen i mm, després eh, apuntarem alguna dada més dels acords de pau però ara aquesta última mitja horeta de programa que ens queda comentarem una mica l'actualitat i mm, Podem començar per la cooperació, o el que és conegut com l'ajut oficial al desenvolupament des dels països del primer, del primer món, i eh, us poso un altre àudio d'en Henry Morales, que és pues, el coordinador del moviment Tsukin Pop, amb el qual col·labora també l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, entre moltes d'altres eh, associacions de recolzament doncs, als moviments populars i de base de, de Guatemala i després comentarem altres temes també de l'actualitat i de com l'economia segueix sent doncs, la, la principal arma i aquest tractat, per exemple, d'associació entre Europa i Centroamèrica doncs, també mm, està fent molt mal i, i està doncs, No vuelven fer demagògia, però s'ha de dir, i està matant a molta gent de gana. Escoltem a Henry Morales y después comentem la situación de la cooperación y de las ONGs amb Ahora, en Guatemala, por ejemplo, podemos encontrar, y, no miento, fácilmente 40 ONGs del Estado español. ¿Sí? Pero de esas 40 organizaciones, posiblemente dos o tres tienen un compromiso político de seguir acompañando procesos de cambio. El resto, lo que media, son proyectos de desarrollo, relaciones eminentemente eh, dirigidas a eso, a proyectos. ¿no? hay ningún objetivo político de por medio. Bé, això era la conferencia del 2009, si no recuerdo malament, el mes de maig, precisamente, potser era el 2010, eh, perquè el Henry ha vingut de gira moltes vegades i, i ja ens confonem mm, un altre titular potser per dir-ho encara més clar del que ho ha dit el Henry és que el, eh, canviar les estructures inequitatives pot ser més útil que l'ajut oficial al desenvolupament i per tant si canviéssim, si eliminéssim les ONGs i realment féssim polítiques des dels governs amb la participació de les bases de, del país, ja sigui aquí mateix o, o a Centroamèrica, doncs, mm, avançaríem molt més, oi? Sí, jo crec que sobre el de les ONGs com a mínim hi ha dos, dues perspectives. Una és la de la ONG que donem-li el benefici del dubte i diguem que va allà de bona fe i que es dedica a fer, com deia el Henry, dels petits mm, projectes de l'escola o del molino de Nixtamal o de la granja de la petita cooperativa, que en el fons substitueix el que hauria d'estar fent el, el govern de Guatemala, no? i que no condueix a cap mm, canvi polític i que més moltes vegades fins i tot desmobilitza les poblacions que passen a dependre d'aquest ajut no? eh, diverses esglésies estan fent la mateixa funció, eh? cal dir-ho. Les esglésies evangelistes i de tota mena eh, estan també fent una mica aquest paper tipus ONG. D'altra banda, hi ha les ONGs que fins i tot s'han convertit en maneres perquè els governs eh, dels països europeus o dels països del nord tinguin incidència a dins de, en aquest cas, Guatemala, no? És a dir, gairebé com a corretges de transmissió. Uh, hi ha una cosa que cal tenir en compte, que és les ONGs d'entrada ja van finançades, per, en el cas d'Espanya, pel govern espanyol, i els fons que es reben van a parar a Guatemala, i, van a parar, i es financia a les ONGs que interessa finançar. En el cas de les més grans, això mm, fins i tot pot arribar a, a condicionar polítiques. Una cosa que és mm, claríssima, és la gran importància política i, i desmobilitzadora que moltes vegades té el que són els acords bilaterals entre governs, tant pel que fan els fons que van directes de govern a govern com els que passen a través d'ONGs, és a dir, els programes doncs, de formació de la Guàrdia Civil eh, eh, de, espanyola a Guatemala, a la Policia Nacional. Mm-hmm. Era una prioritat, ha fet això, que sigui un país més democràtic, quan eh, acabem de veure totes les xifres doncs, que hem estat parlant aquí, no? Quan hi ha una impunitat absoluta, doncs potser sí que els senyors et saluden abans de fotre't un tiro, no? Eh, jo no hi veig gran diferenciar. També de quina manera s'estan eh, adjudicant tots els fons al que sona desenvolupament que van condicionats indirectament, bueno, indirectament no, directament, el que passa que és molt difícil arribar a aquesta documentació, però que van condicionats a que qui siguin els beneficiaris dels projectes de desenvolupament siguin empreses espanyoles. I això, per exemple, s'ha vist en el cas d'inversions eh, d'infraestructures, com poden, poden ser carreteres, a la transversal del nord, i inversions en creació de preses mm, hidroelèctriques si mirem qui ha aconseguit les concessions Aquí han anat a eh, parar aquesta ajuda al desenvolupament espanyol, veurem que eren empreses espanyoles les licitadores. No? Uh mhm. -huh. Molt bé. Eh, anem a recordar el blog del programa onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org perquè hem fet eh, diversos monogràfics des del 2009, quan vam començar a emetre Contrabanda, també el 2010 dedicats als megaprojectes i recordo, per exemple, que vam estar parlant de la, de la mina de la multinacional canadenca que fa extracció, que fa mineria de plata i or, que és la Montana i Marlin, amb tota la persecució que hi ha hagut dels moviments de resistència populars i Uh, això ja està explicat, però ho hem de recordar perquè si no, doncs, uh, evidentment no tothom arriba al bloc del programa i, i no tothom va poder escoltar aquests monogràfics que, que van fer els últims dos anys. Això, això ho tenim denunciat, però ho hem de recordar. També els vincles que hi ha entre els fons d'inversió a través de uh, aquestes accions i, i aquestes fons per pensionistes que es paguen la pensió a través de les accions d'aquestes multinacionals i per tant també tenim, tenim molta responsabilitat aquí com per exemple també amb els tractats d'associació entre la Unió Europea i Amèrica Central que són similars als, als tractats de lliure comerç els ALCAs entre Amèrica i Mèxic o els diferents països ara ho comentarem però abans el fil del que dèiem d'aquestes de ONGs per una banda espanyoles i empreses eh, espanyoles com pot ser Unió Fenosa, Gas Natural La Caixa, que també l'hem denunciat, etc. Hem de posar un exemple doncs, eh, ja descarat i insultant per la sobirania guatemalteca com és que, la, que el president de la cambra oficial eh, espanyola de comerç a Guatemala el senyor Rafael Briz doncs, es posicionés a favor de l'estat de setge, l'estat d'excepció. Això va ser ara fa tot just un any, el 2010, el mes de març del 2010, perquè doncs, mm, es pogués entrar a SAC amb, amb totes les seves polítiques doncs, d'explotació, doncs, minera en aquest cas, eh, hidroelèctrica, etc que estan defensant com poden els moviments populars. O sigui, que una cambra de comerç amb representativitat espanyola demani l'estat de setge en un país, això ja és mm, la impunitat màxima, no? A la, a la que un pues, doncs, sap, sap que té amb aquest 98% d'impunitat per les morts violentes, 98%, això vol dir que només dos casos de, de violència s'investigaran o es jutjaran i ja no diguem pues, doncs, eh, la impunitat d'aquest nivell doncs, de, no de guant blanc perquè també entren a sac amb, amb les armes i amb la policia policia, però això de l'estat de setge doncs, ha, ha sigut doncs, una situació molt difícil per aquestes comunitats de Sant Marcos on precisament doncs, hi ha mineria també, no? Sí, Sant Marcos és un dels departaments més, més pobres de Guatemala eh, i eh, es declara l'estat de setge a partir d'una sèrie de mobilitzacions eh, molt continuades i, i molt persistents que hi ha hagut d'oposició de la població tant a lo que eren mm, l'explotació d'Unió Fenosa com a una sèrie de conflictes amb, amb hidroelèctriques a la zona. No? Eh, això va arribar a un punt d'intensitat en què es va demanar per part d'aquestes empreses que es decretés l'estat de setge a Sant Marcos, es va decretar just abans de Nadal, ha durat mesos i mesos i mesos i arran que es declarés en aquest eh, departament set cambres de comerç de set països europeus, inclòs Canadà per part d'Amèrica de, del Nord i Espanya, van demanar que aquest estat simplement de, de setge es fes extensiu tot el país. Per sort això no, no ha tirat endavant, però mm, en fi, és, és només de pensar que perquè ens estiguin més segurs doncs el, tota la vocació guatemalenca ha d'estar en un estat d'emergència i perdre totes les seves llibertats i drets constitucionals no? Mm. Molt bé, uh, aquí també hi ha, hi ha l'excusa doncs, de, del narcotràfic mm, per poder fer l'aplicació d'aquest estat de setge però bueno, la militarització doncs, és, és important Eh, cada vegada més i sense perdre el fil de tots aquests megaprojectes que estan doncs, eh, no només robant el, els recursos eh, sinó que eh, no inverteixen perquè tenen unes, uns contractes en els quals el, potser el 3% dels beneficis es queden al país tot l'altre doncs, va, va per sota taula i s'ho importen directament les multinacionals però aleshores anem a també remarcar el tema de les consultes populars que d'alguna manera pues, serien un mecanisme democràtic on la població es pot posicionar en contra d'aquests projectes de mineria, hidroelèctriques, eh, monocultius, on eh, estan arraconant a la població eh, i no només es queda sense terra sinó que les poques que tenen doncs, o, o les contaminen per tota, ja ho hem explicat el que significa la mineria per la, la, la quantitat de tonelades mm, bueno, al metre cúbic d'aigua que perd la població, etc. Però ara anem a, anem a escoltar eh, aquest àudio d'un comunicat que es va fer el mes d'abril del 2011 on defensen les consultes populars que les consultes populars vol dir que la comunitat es posiciona en contra d'aquell megaprojecte que té la comunitat i en teoria hauria de servir perquè el govern pues, respongués a favor de la població que no vol aquell megaprojecte, però evidentment el govern està amb la multinacional. El que passa que, el, tot i que no són vinculants aquestes consultes populars i amb les quals ja s'han pronunciat més de 500.000 persones a Guatemala, que repetim, en, una, en un país amb 13 milions d'habitants doncs són proporcions molt grans de participació, i tot i que no són vinculants, el govern ara vol regular-les perquè veu que tenen una força legitimida, legitimida, perdó. legitimadora i mobilitzadora exacte aleshores eh, és un tall que dura 5 minuts però anem a posar-lo i servirà per evidenciar realment la resposta de la població guatemalteca i, i des de la seva pròpia veu agua, tierra y maíz, las transnacionales fuera de nuestro país. dar lectura a la carta que realizamos eh, fijando nuestra posición como profesionales, académicos, artistas, intelectuales y ciudadanos comprometidos con una democracia verdadera en este país. Carta abierta al presidente de Guatemala, Álvaro Colón Caballero, acerca de la intención de aprobar el reglamento para el proceso de consulta del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Las personas abajo firmantes, originarias de Guatemala y otros países dedicadas a la investigación social, la academia, el arte, las luchas feministas, la defensa de los derechos humanos, comprometidas con las luchas de los pueblos indígenas y con el futuro de nuestros pueblos, exigimos al presidente de la República que suspenda sus intentos por aprobar el reglamento para el proceso de consulta del convenio 169 de la OIT que viene promoviendo en los últimos días. La iniciativa de este reglamento surge después de más de 10 años de que se firmó el convenio 169 y después de que más de 50 comunidades indígenas de todo el país han impulsado consultas comunitarias de buena fe en las que han demostrado su rechazo a la presencia de proyectos extractivos de compañías mineras, megaproyectos, hidroeléctricas y otras que destrozan sus territorios y les despojan del control sobre ellos. Todas estas consultas han sido hechas al amparo del convenio 169 de la OIT y formas propias de toma de decisiones de los pueblos que ahora se pretende reglamentar, pese a que los sucesivos presidentes y gobiernos lo han ignorado, desde 2005 los pueblos indígenas de Guatemala se han valido del derecho a la consulta que se consagra en él para defender sus territorios de los intereses de las corporaciones internacionales. Los anteriores gobiernos, incluyendo a este, han dejado a transnacionales, compañías mineras, petroleras, hidroeléctricas, cementeras, desarrollar sus actividades sin ningún tipo de control y sin beneficios para las y los guatemaltecos. ¿Cuál es la intención de reglamentar un derecho que se viene ejerciendo desde hace más de un lustro? ¿Por qué no se reconocen las formas en las que se han desarrollado las consultas comunitarias hasta ahora realizadas, contradiciendo el espíritu del mismo convenio 169, esta propuesta de reglamento propone procedimientos y órganos que no se basan en esa experiencia acumulada que ha recogido el sentir de los pueblos indígenas afectados y propone medios que no están al alcance de los pueblos y comunidades. Pareciera que se quiere asegurar a las empresas extractivas la posibilidad de seguir actuando impunemente en el territorio del país, explotando y despojando para acumular capital por encima de la vida, las necesidades y la voluntad de sus habitantes. Nos preocupa que esta propuesta de reglamento llegue en los mismos momentos en que el Estado de Guatemala y su gobierno está demostrando que no es capaz de asegurar el derecho fundamental a la vida de quienes se oponen al despojo del territorio y los recursos de las comunidades indígenas. Es indignante el asesinato y persecución de decenas de líderes y lideresas en todo el país. El 12 de febrero fueron asesinados Catalina Mukuma, Sebastián Chukok y Alberto Caal, jóvenes sí. El 28 del mismo mes se atacó a los pobladores de San Miguel Iztahuacán en San Marcos que demandaban que cumplieran con las medidas cautelares MC-270-07 otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se obligue a la mina Marlin a suspender actividades. Por todo ello, exigimos al gobierno de Guatemala y al presidente de la República, Álvaro Colón Caballero, uno, que se suspenda sus intentos por aprobar el reglamento para el proceso de consulta del convenio 169 de la OIT. 2. Que garanticen las medidas cautelares mc 260 07 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de garantizar la vida y la integridad personal de las comunidades del pueblo maya Zipacapense y MAM de los municipios de Zipacapa y San Miguel Iztahuacán en el departamento de San Marcos. 3 suspender la explotación minera del proyecto Marlin 1 y, demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Worldcorp Montana, exploradora de Guatemala S.A., como lo resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4. Que se reconozca la validez y los resultados de las consultas comunitarias de buena fe impulsadas hasta ahora en todo el país. Cinco, eh, que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, empezando por acatar sus decisiones y no se pretenda coartar ni utilizar lo poco logrado hasta la fecha. Seis, que se deje de regalar los recursos del país. Y siete, que se respete la vida y la libertad de quienes luchan por todo ello. Guatemala, 1 de marzo del 2011, y firmamos 563 personas. agua, tierra y maíz, las transnacionales fuera de nuestro país. Aquest era aquest comunicat farragós, però que també m'agrada perquè pues, és la veu d'una dona guatemalteca que està doncs, sent veu d'aquesta resposta per defensar les consultes populars que es diuen de bona fe perquè aquest és el nom legal però que en definitiva és per rebutjar amb un referèndum popular doncs, aquests megaprojectes que estan fotent a les poblacions indígenes majoritàriament, però també doncs, que, que estan a moltes zones i realment seria molt llarga la llista de tots els megaprojectes, hidroelèctrics, mineria, etc. I per tant, només això remarcar doncs, l'organització, que la resistència popular a Guatemala està ben viva, i, no sé, Anna, ens queden pocs minutets, si vols comentar alguna més. No, només, jo crec que la importància de les, de les consultes populars és eh, dues. Primera, que donen, eh, donen peu a que la gent adopti formes de protesta que no són ni les tradicionals, mediatitzades per partits polítics, ni eh, el callar, que és el que s'havia fet sempre, quan la població pensava que no tenia dret a dir res, o que la immediata resposta seria la repressió. No? Crec que s'està creant una mica de teixit on s'estan buscant noves vies de participació. Mm, que aquestes consultes no siguin vinculants, bé, ojalà ho fossin, però que no ho siguin és igual. Com tu acabes de dir ara, és, és un referèndum, de facto. Sí que és un eh, mecanisme considerat legal per les lleis guatemalteques i, eh, i, internacionals i que més té molt a veure amb els processos de lo que són l'assemblarisme la, maia no? la, la, la forma consensuada eh, de funcionament de les comunitats maies llavors penso que sí que tenen Mm, bastanta força per anar tirant endavant cap a noves formes. Molt bé, com que ens queden pocs minutets, eh, escoltarem un, un, al principi d'un tema de Sandra Moran, Sandra Moran, que fa percussió, i mm, m'agrada perquè el missatge doncs, és claríssim, diu, vale la pena vivir para que la verdad no muera. I després eh, ens acomiadem. Fins ara. Thank you. tiene la capital para llamarlas con los nombres de los que creyeron en la vida y tan solo se encontraron con la muerte. Pocas calles para tanto nombre, pocas calles para tanta gente, pocas calles para tamaña tragedia. Pocas calles muchos nombres, muchas voces, miles de voces, miles, miles que insisten en cantarle a la vida, voces que nos hablan, voces que nos dicen, vale la pena mucha seguir y no callar Vale la pena ser intolerante con la impunidad y la traición. Vale la pena. Vale la pena vivir para que la verdad no muera. Vale, Ana, que breve. Eh? Doncs aquesta és la veu de Sandra Moran. Hem, hem començat a, amb un poema d'autor René Castillo, a qui dediquem a eh, aquest programa, aquest monogràfic Dones de Pau, al poeta, lluitador i guerriller, autor René Castillo, i amb el tambor i la veu de Sandra Moran. Ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Anna, per participar al programa. No, a vosaltres. Eh, ojalà n'hi hagués més d'aquests. Moltes gràcies. <laughs> i direm que qui vulgui trobar informació interessant i documents que aprofunditzen una mica amb això que hem estat explicant avui pot entrar al web www.aapguatemala.org són les inicials d'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala Moltes gràcies Anna, fins la propera A vosaltres ens acomiadem aquí. Gràcies contrabandits, contrabandides, gràcies a tothom. Fins al proper diumenge a les 11 de la nit. Serem aquí una vegada més en directe a Contrabanda FM. Que tingueu molt bona setmana.